Вчора зустріч, тепер прощання. Вчора зимно, сьогодні спека. Той був першим, тепер останній. Той був близько, тепер далеко. Той долав найстрімкіші підйоми, та його залишили сили. Той був другом, а став знайомим. Той літав, а тепер безкрилий. Той у невід впіймав удачу, а назавтра став знову босом. Той сміявся, а нині плаче. Той давав, а сьогодні просить. Той до щастя наміряв кроки, на вийшло, що до могили. Той світив та погас до строку. Той палав, а того спалили. А літа назад не вертають як не сумно, і як не гірко. Я міняюсь, мене міняють то в кращий бік, а то в гірший. Я міняюсь разом зі світом, і сміюсь, і плачу, досхочу, п'ю прозорий весняний вітер, гублю дні, а знаходжу ночі. Ще далеко мені до краю, я у неба прошу несміло, хай душа моя не помирає раніше ніж помре моє тіло.